Ստեփանակերտից շտապօգնության մեքենայի անցումն ակտիվ լուսաբանվել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից հստակ շեշտադրմամբ։ Ոչ մի հումանիտար աղետ էլ չկա։ Ադրբեջանական կողմը հումանիստական տրամադրվածություն ունի եւ ընդառաջում է անհրաժեշտության դեպքում։ Ինչի են բերում Ադրբեջանի փոքր քայլերը, մենք ծանոթ ենք պատմությունից, նաեւ Խծաբերթի, Փարուխի, Աղավնոյի մյուս բնակավայրերի շուրջ տեղի ունեցած ոչ վաղ անցյալի դեպքերից։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը փակելով Լաչինի միջանցքը օրեր առաջ նաեւ գազային տերորի ենթարկելով Արցախում ապրող ավելի քան 120 հազար մարդու պահանջներ է առաջադրել, փորձելով թելադրել իր քաղաքական օրակարգը։ Պահանջներից մեկն էլ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրումն է։ Ադրբեջանի ճակերտավոր մարդասիրությունը չի պարունակում արդյոք անուղակի ձևով անցակետի տեղադրմանը հասնելու միտում։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Արցախի հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Շարունակում է մեր այսօրվա ճգնաժամի բլոկադան Չնայած դու գիտեք, որ ամբեր տեղից զանգեր են գալիս, որ ճանապարհը բաց է, դա տենշի, որտեղ ճանապարհի կողքերը մեկը մնացել են ադրբեջանցիները եւ իրանք կարան կանացնեն կամ չկանացնեն մեքենաները եւ կուզենան դրա համար մենք հաշվարկում ենք որ դա անընդունելի է եւ լրիվ դուրս գան եւ չխանգարեն մեքենաների հանգիստ շարժմանը։ Այդ կողմից դամիակ որոշումն է, որտեղ եթե մենք ընդունում ենք, որ իրանք արան ներկայանացնեն նային ինչ մեքենա են թողել, ինչ մեքենա չեն թողում, դա դառնում է իրանք մոտ նորություն ստեղծելու ՆԿԲՊ։ Համար այո, իրանք այդ հայտարարությունները տալիս են եւ իրանք սկսել են շտաբեր ուրիշ ինֆորմացիա տարածել, դուք պետք է հանգիստ լինեք, որտեղ իսկապես այս ինֆորմացիոն պատերազմի մեջ շատ ամեն ինչ բաներ օգտագործում են։ Ադրբեջանցիներն այժմ միայն ճանապարհի մոտ են, բայց պետք է ամբողջությամբ լքեն ճանապարհը եւ չխանգարեն երթևեկությանը, ասել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանի բնապահպանական ակտիվիստներն իրենց իրավունք են վերապահել ստուգելու մարդասիրական բեռները եւ խոչընդոտում են Լաչինի միջանցքով բեռների անարգելացմանը։ Թվիտերյան միկրոբլոգում գրառում է կատարել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Դա ըստ էության նշանակում է, որ նրանք ապօրինի մաքսակետեր են սահմանել։ Այս անհեթեթությունը պետք է դադարեցվի, ասել է նա։ Ադրբեջանի գործողություններն ամբողջությամբ ապօրինի են տեղի ունեցածը մեկնաբանում է քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Ընդ որում օրինախախտումները մի քանի ճակատով են։ Այստեղ մենք տեսնում ենք եւ եվրոպական դատարանի որոշման հակասություն, որոշման նկատմամբ խախտում եւ նոյեմբերի 9-ի այսպես կոչված հայտարարության խախտում եւ առհասարակ հումանիտար խնդիրների օգտագործում քաղաքական նպատակներ շրջաններում։ Ադրբեջանը փորձում է ամեն կերպ սահմանափակել շրջանառությունը եւ անցակետի տեղադրման պահանջը նաեւ այդ նպատակն է հետապնդում։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանն այլ քաղաքական նպատակներ եւս փորձում է առաջ մղել, համոզված է քաղաքագետը։ Նպատակներից մեկն է իհարկե նաեւ Հայաստանի միջոցով էքստերիտորիալ միջանցք բացել, իհարկե նաեւ դա, այսինքն խոշոր առումով Ադրբեջանը ուղղակի փորձում է Թուրքիայից որդեգրած մանր քայլերի մարտավարությամբ լուծել հայկական հարցը իօքուտ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Քաղաքական մեկնաբան Բանասիրյան Վահրամ Աթանեսյանը կարծում է, որ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում թեզը, թե Ալիևը լաչինը փակել է, որ เป զի Սյունիքում միջանց կստանա, որ เป զի հավասարը հավասարի սկզբունքը գործի, լաչինի միջանցքը պետք է ունենա էքստերիտորիալ կարգավիճակ, եթե Սյունիքում Ալիևի ուզածը դա է, փակել լաչինը եւ պահանջել այնտեղ Ադրբեջանի մաքսային սահմանապահ անցակետի տեղադրում նշանակում է ընդունել, որ Զանգելան, Աղբեն, Դորդուբատ ենթադրյալ ճանապարհն էլ պետք է գտնվի Հայաստանի սուվերեն վերահսկողության ներքո, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Ադրբեջանը ռուսական կողմի նուրբ լարերի վրա են խաղում, դա արդեն ենթադրությունների այլ դաշտ է տանում։ Facebook-յան գրառմամբ հայտարարում է վերլուծաբանը։ Հրանտ Միքայելյանը գտնում է, որ հայկական կողմը պետք է շատ լուրջ վերաբերվի Ադրբեջանի փոքր քայլերին անգամ, հաճախ դրանց ուշադրություն չդարձնելու դեպքում խնդիրները վերաճում են գլոբալ, հաճախ նաև միջազգային միջամտություն պահանջող հիմնախնդրի։ Մինչդեռ միջազգային իրավունք հաճախնաժամի մեջ է եւ բավականին մեծ թվով են խնդիրները, որոնք միջազգային իրավունքի միջոցով չեն լուծվում, քաղաքականացվում են այն իրավական նորմերը եւ պայմանավորվածությունների տեղը տեղի ունենում ուղակի քաղաքական առևտուրը։ Սա իհարկե ոչ պնդոտ է ներկայացնում մեզ համար, որպիսի մեր իրավունքները պաշտպանենք, որովհետեւ իրավունքների պաշտպանությունը առհասարակ ելի քաղաքական խնդիր դարձավ։ Արցախում իհարկե կան սպասումներ, որ Հայաստանի կամ Ռուսաստանի կողմից խնդրին կտրվեն լուծումներ հոգուտ Արցախի։ Հայաստանը փորձում է գնդակը գլորել ռուսական դաշտ, ասելով, որ միջանցքը ռուսական վերահսկողության գոտի է։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, քաղաքագետն ասում է։ Ռուսական կողմը եւս տրվում է ադրբեջանական եւ թուրքական մանիպուլյացիաների, ճնշումների եւ adekvat արձագանք չի տալիս։ Եվ տեսնում ենք ռուսական կողմի դուլությունը, որը բացատրվում է տարբեր պատճառներով, որ իրանք ուղղակի ժամանակ չունեն կամ չգիտեմ ինչ, բայց դուլությունը առաջին հերթին նույն կերպ ինչպես Հայաստանի դեպքում մտավոր եւ բարոյական դուլությունն է տիրում եւ դրա հետևանքն է այսօրվա իրավիճակը։ Այս խնդիրն ինքնին չի լուծվելու, ասում է քաղաքագետը։ Պարզ է, որ այն չի վերաբերում էկոլոգիային, չնայած որ Ադրբեջանն ուզում է իհարկե լուծել նաև ընդերքի հարցը, քանի որ նավթը Ադրբեջանին հավերժ կերակրել չի կարող եւ հայկական ռեսուրսները հապշտակելով փորձում է նաև տնտեսական խնդիր լուծել։ Հրանտ Միքայելյանի խոսքով պետք է գիտակցել, որ դա համապարփակ մարտահրավեր է, պայմանավորված նաև ոչ ադրբեջանի կամքով ու ցանկությամբ։ Ադրբեջանի որոշումների մի մասն Անկարայում են ընդունվում կամ գուցե նաև այլ երկրներում։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։